Charlotta Sewerling estis blinda, sveda, concert pianisto, clavitsenisto, harpisto, componistino, poeto, actorino ca inventinto. Si estis conata quia la blinda iunulino de la canzono. Siai de patroi, Margareta ca Icar Sewerling estis actoroi ca directoroi de la plei granda voyaggianta teatra compagnio de Svedio, presentante fama in teatrajoin turneante en Svedio cae Finlando. En la agio de quar iaroi, Charlotte igis blinda pro nesorga vaccinado. Ec de infanajo gi estis vaste conata, char si partoprenis en la familia teatro cantante canto en ŝi mem componis ludante harpon cay guitaron. Pos la morto de la patro, la patrino transloquicis al Finlando, qui el directoro de la unua stabila compania de la lando. on poste, Charlotta voyagis al Estocolmo. quie du famae curat sistoi promesis restarigi sian vidon per oculchirurgio. Tamen, la operatio mal cae Charlotta Severlin ne havis monon por reveni al Finlando. Tial, si devis resti en pensiono por malricai virinoi tie estis malcovrita sia musica talento fare de par Aaron Borg, quiu instruis pianon al mai ricai virinoi. Li, impresita de la capablo de Charlotta, accepti sin kiel sian privatan music teorian studenton, ricevanti sin en sian familian heimon. Charlotta povis scrivi sia in poesioin cae verci sia in componajoin, char cune cun sia mentoro si inventis apparaton per ciu si povis scrivi per scriv sistemo por blinduloi el pensita de Borg. Li constatis la lerno capablon de Charlotte, do li aldonis pli facoi. Si rapide lernis la germanan cae la franzan, cae baldau si el staris ancau en la natur sciensoi. Li instruis sin ec pri la arto de curazado cun tia successo che Borg assertis che virinoi estus egalae cae ec pli bonae ciel curazistoi ol viroi inspirite de sia capablo lerni, en 1808 Borg fondis la unuan instituton por blinduloi cae sorduloi en Svedio. Tiam estis ofte opiniite che blinduloi cae sorduloi ne povus esti educitai. Do, Borg faris demonstradon dum quiu Severlin el montris ian capablon cae talenton en legado cae scribado, ludante la harpon cae clavicenon, legante music notoin, parolante la franzan cae la germanan, same ciel cudrante cae tricante. Tio presentado de Charlotte Severlin estis merito por adquirir subtenon por la fondita instituto. En publica esameno del instituto ante quincent gastoi, inclusivi de la regino Elisabeth Charlotte de Svedio cae Norvegio, Charlotte Severlin presenti siam propran canton, mi qui ne juas la plesuron vidi la matan reginon. Cortuscita, la regino gratulis sin pro la canto cae farigis la protectanto de la instituto. Charlotta vercis canton por harpo, canto en melancolia momento, quiu tractis deprimon, perfidon, cae men mortiga pensoin. De supre neniu lum radio brilis, terura estis la nocto, maglumo circa volvis min. Sed la longa poemo finas per la felicio de amicetso quiu donas esperon. Tiam, quia la unua radio de tagillo, lumo trarrompis la nebulon cae advenis amicetso tio sendube reflectis sian propra incentoin quiam la instruado de Bor changis sian vivon. Tiu verco igis populara dum la decnaua iarcento, publicigita anonime multain foioin post 1818. Nur en 1852 estis publicita sub sia nomo en la cantaro miniatur vis cune cum vercoi de Johan Olof Wallen, Fredrika Bremer cae Gunnar Gwenerver. Charlotta Seuerlin translocigis al Finlando, revenante al actorado cun sia patrino. Ion poste, si voyagis al Sankt-Petersburgo, quie si esti tungita kiel instruistino en la Instituto por Blinduloi, sub la directorezzo de la franza pedagogo Valentin Jaui. La harpo, la manuscribita y letero y cae poemo de Charlotta Seuerlin, estas conservitae al Stockholm Musica Museo.